محمد عليه الصلاة والسلام أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم أزيز جماعة المسلمين عزيز ومعتبر قرأكالر عزيز أستاذلر قرد قرددلر صاحب خاندان سيزو بزلرنا musulmon jamiyatining farzandi qilib yaratgan iymon hidoyatini nasib qilgan allohga beadad hamdu sanolar bo'lsin muhammad alayhissalotu vassalamning ummati qilgan alloh taologa shukrlarimiz shukronalarimiz barcha maqtuvlarimiz allohga bo'lsin bugun siz bilan biz mana bu xonadonda bu azamxona xonakamda xonadonlarida alloh subhanahu va taoloning buyuk bir ne'mati farzand ne'matiga qilinayotgan shukrona ehsonda o'tiribmiz alloh taolo bu birodarimizga farzand ato qilib ushbu farzandni ne'mat qilib berganligi uchun bu ne'matni bergan allohga shukur qilib duolar qilib ana so'ngindan uylariga bir dasturxon yozib sizu bizlarni ham taklif qildilarku duo umididalar duo qilmoqligimizni farzandlarni haqlariga yaxshi tilaklarni bildirishligimiz va mana bu qilgan ehsonlardan bahramand bo'lib ulardan olingan quvvatlarni ibodatga sarflamoqligimizni uchun taklif qilibdilar xonadon ahillarini bu azamxon akamni mana shu farzandni dunyoga kelgizgan onalarini hamda bu kishini onalarini va barcha xonadon ahillarini alloh ezgu va shar'iy niyatlarini ro'yobga chiqargan bo'lsin bu ehsonga sababchi bo'layotgan farzandlarini alloh taolo umrlarini uzoq qilib kelgusida shariatimiz uchun dinimiz uchun yuksak xodim bo'lmoqligini nasib aylasin azizlar hozir bu yerda biz o'tirib qordadam bilan bu yerda turgan nozi ne'matlarni judayam ko'pligini ko'rib beixtiyor allohni ne'matlariga hamdu sano aytib o'tiribmiz haqiqatda ham allohni ne'matlari biz uchun ulug' bo'ldi azizlar bu nozi ne'matlar bu dasturxondagi holatlarni ko'rib men beixtiyor sarvaraqo aynotni eslashlikka majbur bo'laman chunki sahobalar aytadilar habsa onamiz aytadilar oysha onamiz aytadilar shunday rasulullohdek xonadonida haftalab o'choqlariga o'tin yoqilmagan kunlar bo'lardi rasulimiz alayhissalotu vassalamdek zotning xonadonlarida yegani nonlari bo'lmay qolar edi qorinlarini ochligini bildirmaslik uchun qorinlariga tosh ham baylab olardilar sahoba ikromlarga bildirmas edilar ba'zi sahobalar agar sarvara koinotdan keyin ikki mahal ovqat yesalar yig'lardilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir mahal ovqat yerdilar biz ikki mahal yedikku deyardilar endi bizni ne'matimizni qarang azizlar bir dasturxonda bir necha xil taom bularni faqatgina shukrini qilish kerak xolos azizlar bularni alloh taolo ne'matlari uchun shukur qilishligimiz bu yeyilgan taomlarni quvvatini faqat ibodatga sarflash kerak qolaversa endi bu taom ne'matidan tashqariga bu amniyatlik ne'mati tinchlik ne'mati hamma ne'matlarga allohga shukurlarimiz bo'lsin hozir muborak shabon oyining oxirgi kunlarida o'tiribmiz qarshimizda ulkan mehmon turibdi qarshimizda buyuk bir rahmat mehmoni turibdi bu ramazoni sharif oyidir azizlar allohning rahmati bo'lib keladigan oy ertagina inshaalloh olloh nasib qilsa hayotimiz bo'lib tursa allohning buyuk ramazon oyini yana bir karra ko'rishlikka hammamiz musharraf bo'lamiz bundan o'n to'rt asr muqaddam payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam makkai mukarramadan madinai munavvaraga hijrat qilganlaridan bir necha yil o'tib ayni mana shu shabon oyida hamda ramazon oylarining avvallarida bo'lib o'tgan voqealarni alloh bizni hayolimizga keltirib turibdi azizlar aynan mana shu oyga taalluqli bo'lganligi uchun ham qolaversa mana bu farzand ne'mati ulug' bir ne'mat bu farzanddan rasulimiz alayhissalotu vassalamda ham bor edilar qizlari bor edilar bularning qanday bir qiyinchiliklarga uchraganliklari shuni evaziga bizlar endi qanday bir holatda istiqomat qilishligimiz kerak degan bir xulosa ila sizlar bilan o'sha bir moziyga sayohat qilsakda sarvari koinotning hijratdagi to'rt besh yil o'tganlaridan keyin ramazoni sharif oyini ro'zasi farz qilingan vaqtlardagi voqealarga nazar tashlasak payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam shabon oyining oxirlarida turganlarida hijratdan besh olti yil o'tgandan keyin ramazon ro'zasi farz qilinildi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam butun sahobalarga shabon oyidan keyin ramazon oyida hammalari o'ttiz kun ya'ni bir oy ro'za tutish kerakligi haqidagi buyurilgan oyatlarni xabarini aytdilar bu oyda alloh taoloning rahmati keng bo'lishligi bu oy jannat eshiklari ochilib do'zaxning eshiklari berkilishligi shayton iblislar kishanga solinishligi haqidagi xabarlarni aytdilar sahoba ikromlar xursandchiliklari ishlariga sig'masdan allohning bu buyuk ibodatini ham boshqa ibodatlarni qandoq kutib olgan bo'lsalar xuddi shunday kayfiyatda kutib oldilar bular alloh taoloning bu ramazon ro'zasini ko'tarinki bir kayfiyat ruhlarda albatta biz allohning bu buyrug'iga itoat qilamiz degan taqvoda turdilar holbuki o'sha yili ramazon nihoyat darajada yozning issiq kuniga to'g'ri kelgan edi arabistonda issiq havo bo'lishligi qancha mashaqqatli bo'lishlariga qaramasdan sahobai kiromlar ushbu ushbu ramazon ro'zasini chiroyli qilib sahobalar kutib oldilar va ado qila boshladilar mana shu paytda abu sufyon boshchiligidagi quraysh karvonlar ham quraysh kofirlari ham o'zlaricha yangi rejalarni ham tuza boshladi sahoba ikromlar rasulimiz alayhissalotu vassalamning boshchiliglarida bemalol osoyishta ibodat qilib turgan edilar biror kishiga ham ozor bermasdan tinchlik ila ibodat qilib turgan bir mahallarida kofirlar o'zgacha reja tuza boshladilar abu sufyon shomga tijorat safariga ketgan edi u tijoratidan tijoratini avval shomga olib ketayotgan mahalda ham madinaliklarni musulmonlarni bildirmasdan hilla bilan o'tib ketdi endi uning qaytishi ham kutilmoqda edi bu karvonning qaytishi nihoyatda musulmonlarga katta e'tiborda edi chunki o'sha karvondan hosil bo'ladigan hamma foydani ular o'zlarining butu sanamlarini tiklashlikka ishlatishmoqchi edi o'zlarining botil bo'lgan dinlarini rasulimiz alayhissalotu vassalam sahobalar bilan makkadan madinaga chiqib ketib o'zlari qolganlaridan keyin mana shu makkada o'zining eski buzuq bidaat xurofat zalolat kufr bayrog'ini ko'tarmoqchi bo'ldilar abu sufyonni ular ham qattiq kutib turardilar chunki o'sha mablag'ni faqat musulmonlar zarariga sarvara koinotning ziddiga ishlatmoqchi bo'ldilar rasulimiz alayhissalotu vassalam sahoba ikromlarni yuborib abu sufyon shomdan kelayotganda o'sha karvon bilan o'tib ketmasligi kerak o'sha karvonni olib qolish kerak chunki bu musulmonlar zarariga xizmat qilar ekan degan xabarni topshiriqlarni berdilar o'sha kezlar ramazon ro'zasi ham boshlangan edi mana shunday ro'za tutib turgan holatlarida edi ular karvon qaytib kelayotgan mahalda abu sufyon o'zidan avval bir odamni yubordi odam yuborilganda makkadagi madinadagi musulmonlarni ularni kutib turganligini rasulimiz alayhissalotu vassalam boshliq sahobalar unga muntazir bo'lib turganligini xabarini eshitgandan keyin abu sufyon o'zini qo'yarga joy topolmay qoldi bir elchini yuborib makkalik kofirlarni dalda qilib chaqirishlikka buyurdi ular borib kofir dod dedi kimga agar o'zining moli kerak bo'lsa abu sufyonga olib kelayotgan harajlar kerak bo'lsa kimga vatani makkasi kerak bo'lsa himoyaga borsin abu sufyonni holiga voy karvonlarimizning holiga voy deb doti fig'on soldi ayni mana shu narsani kutib turgan abu jahl singari kofirlar asta odil tayyorgarlik ko'ra boshladilar bular nihoyatda katta lashkar yig'dilar va shu lashkarlari bilan ular madinani yakson qilib yuborish musulmonlarni tamomila yo'qotib yuborishni niyat qildilar va hammalari asta sekin chiqib kela boshladi payg'ambarimiz salatu vesselam esa bundan xabar topgan edilar alloh taolo rasulimiz alayhissalotu vassalamga oyat tushirib sizga alloh Ta'ala ikkita buyuk ne'matdan bittasini tanlashlikni ixtiyor qildi dedi biri o'sha kelayotgan karvonni to'xtatib qolishlik yoki bo'lmasa makkadan kelayotgan kofirlarni to'xtatib ularga katta zarba berishlik mana shu ikki ne'matdan birini ixtiyor qildi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam kelayotgan kofirlarni to'xtatishlik va ularga zarba berishlikni ixtiyor qildilar tezda mashvarat qildilar mashvarat qildilarda sahobalarni to'plab mana shu bo'layotgan voqealarni xabarini berdilar abu sufyon boshliq karvon kelayotganligi ammo uning kutib olishdan ko'ra makkadan kelayotgan katta kofirlar ham borligini aytdi avvaliga sahobai ikromlar bu narsani iroda qilmasdan chiqqan edilar ular kofirlar biz bilan urushadi ular keladi deb ham o'ylamagan shuning uchun juda ham ozchilik sahobalar chiqqan edi ibn hishom o'zini siyrati nabaviya kitobida yozishicha uch yuz uchdan o'n nechta ham debdilar bidun debdilar ya'ni o'n nechta degan ma'no chiqargan uch yuzdan ozginagina ortiq bo'lgan sahobalar bir yetmishtagina tuyasi ikkitagina otiga ega bo'lgan qurol aslohasi ham yo'q bo'lgan ozgina zaif bo'lgan sahobalar chiqqan edilar chunki ularni asosiy maqsadi o'sha kofirlar tomonidan musulmonlar ziddiga ishlatishligi mumkin bo'lgan abu sufyonni to'xtatib karvonini olib qolishlik edi xolos ammo lekin abu jahl boshliq kofirlar endi o'zlari bilan minglab minglab askarlar bilan kela boshladi lekin bu xabar sarvari koinotga yetib kelganda sahobalarni to'pladilar ularni oldilariga chiqib ushbu voqeani xabar qildi unga qadar sahobalar o'sha kelayotgan kofirlar ichidan bir odamni ushlab keldi uni ushlab kelib uning ishchisimisansan abu jahlning askarlaridanmisan deganda ular yo'q biz shunchaki bir yo'lovchilarmiz ular bilan yo'l boshlab kelayotgan odamlarmiz xolos deganlarida sahobalar uni qattiq ozor bera boshladi shunda rasulimiz alayhissalotu vassalam chiqib aytdilarki buni tek qo'yinglar balki bu to'g'ri gapiryapti dedilar va haligi ushlanib kelgan asirdan qancha askar borligini so'radi ular aytdilarki biz sanog'ini bilmaymiz biz hech narsadan bexabarmiz dedi shunda rasulimiz qancha tuya so'yyapsizlar dedi birlari aytdilarki bir kunda sakkizta ertasiga to'qqizta tuya so'yyapmiz dedi rasulimiz aytdilarki demak ular uch mingdan ortiq ekan dedilar va sahobalarni to'plab aytdilarki biz uch yuztamiz xolos ammo uch mingdan ortiq juda ham qattiq qurollangan butun madinani yakson qilibyubormoqchi bo'lgan katta bir asker kelyapti mana shuni ixtiyorini o'zinglar olinglar nima xohlaysizlar dedi shunda sahobai ikromlar rasulimiz alayhissalotu vassalamga qarab ya rasululloh olloh sizga nimani buyurgan bo'lsa shuni ayting biz muso alayhissalom o'zining qavmiga buyurganda buyruqdan qochuvchilardan bo'lmaymiz degan gaplarni gapirdilar rasulimiz alayhissalotu vassalam nihoyat darajada bunga xursand bo'ldilar va alloh taologa iltijo qilib mana bu holatdan chiroyli chiqib olishlikka allohdan nusrat so'radilar abu bakr singari amakilari hamza roziyallohu anhu ali hazrati roziyallohu anhular singari nihoyatda chiroyli bir mashvarat tashkil qilinib hammalari shunga hukm qildilar sahobalarni birlari aytdilarki ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam agar ular juda ham ko'pchilik bo'layotgan bo'lsa anchagina qiyin bir zahmat bo'ladi shuning uchun biz sizga yuqoridan bir xurmo daraxtlaridan ozgina bir chayla yasab qo'yaylik o'sha chaylada o'tirib turasiz siz u yerda besh oltita yaxshi ot minadirgon va o'tkir chopadirgon otlarni bog'lab o'sha joyga qo'yib qo'yaylikki mabodo bir gap so'z bo'lib ular tomonidan g'alaba bo'ladirgan bo'lsa siz o'sha otlarni minigan holatingizda madinaga borib oling allohga qasam ichib aytamizki madinada sizni bizdan ham ko'ra qattiq himoya qiluvchilarimiz bor dedilar bu taklifdan rasulimiz alayhissalotu vassalam nihoyatda xursand bo'ldilar va chaylalariga kirganlarida shunday bir holatga tushdilarki qo'llarini ochib ollohga yig'lab duo qildilar yo rabbiy mana bu kelayotgan katta kuch bu kofirlardir bu quraysh kofirlaridir qarshingda ozginagina kichkinagina musulmon jamoasi bor agar shular o'lib ketadigan bo'lsa dunyoda ibodat qiluvchilar qolmaydi san bizga yordam berishlikda va'dasini qilgansan o'zing bizga yordam bergin yo rabbiy dedi shu qadar duo qilib ko'p duo qildilar qo'llarini baland ko'tarib duo qilayotganlarida ustidagi ridolari tushib ketib qoldi muborak yelkalari ochilib qoldi abu bakr siddiq roziyallohu anhu yugurganlarcha boldilarda ridolarini qaytib yopib qo'ydilarda kafa ya rasululloh dedi kifoya qiladi ya rasululloh alloh sizni duoingizni qabul qiladi bo'ldi dedilar chunki rasulimiz yig'lab duo qilayotgandilar endi bo'ldi qiling ya rasululloh alloh sizni duoingizni qabul qiladi dedi shu holatda rasulimiz alayhissalotu vassalamni bir oz bo'lsada uyqu elta boshladi bu ajib holat edi urush boshlanish arafasida tursayu sarvarako aynotni uyqu eltsa bu holat vahiy kelishligini nishonasi edi rasulimiz alayhissalotu vassalamni bir oz uyqu eltgan bo'ldida o'zlariga kelgandan keyin hazrati abu bakr siddiqqa qarab xursandchilik bo'lsin ya abu bakr alloh taolo bizga xursandchilikni bayon qildi ana jabroil alayhissalom bir nechta farishtalari bilan bizga nozil bo'lib turibdilar dedi qur'oni karimda alloh taolo aytadiki astaizu billah va anni mumiddukum bi alfin al malaikati murdifin dedi o'shanda rasulimiz alayhissalotu vassalamga ushbu oyat nozil bo'lgan edi biz sizga minglab farishtalarni ketma ket yuborib o'zimiz madad qilamiz degan edi bu badr kuni edi azizlar bu maydonda badr deb atalinardi o'sha badr degan maydonga kelib rasulimiz alayhissalotu vassalam to'plangan edi shuning uchun buni badr jangi deb ataydilar mana shu kuni nima uchun tarixda e'tiborli qilinadi chunki u kuni farishtalar ketma ket tushib yordam berib turgan edi kofirlar tomoniga esa shayton keldi iblis suroqa deb atalingan bir kofirning ko'rinishida keldi u kelib abu jahl va bunga o'xshashlarni dalda berib ular ozchilik ularni yakson qilishimiz kerak biz ham sizlar bilan birgamiz deb ularga qarshi bo'lgan qavmni hisobidan kelib gapirdi shunda bular hayron bo'lib bu suroqa biz tomonga ko'p qopti deb kofirlar xursand bo'lib turdi birdan ular jangga tayyorlanib hozirlanib turganda suroqa orqaga burilib qocha boshladi chunki u iblis la'nati edi hammalari hayron bo'lib ey suroqa hozirgina sen bizga yordam beramiz deb turuvding-ku, nega qochyapsan deganda u ketayotib aytdilarki sizlar men ko'rayotgan narsani ko'rganinglarda edi mendan ham battarroq qochadilar deb qochib qoldi chunki uni ko'ziga jabroil farishta ko'ringan edi o'zini ko'rsatib turgan shaytonni ko'ziga jabroil alayhissalom ko'ringanlaridan keyin shayton bu joydan qochib keta boshladi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam shu holatda chiqqanlarida abu jahl ham narigi tomondan o'zini askarlarini olib chiqdi va shunday qilib qasam ichdi ey xudo dedi ya olloh dedi agar sen rostdan ham bor bo'lsang bizga tosh yog'dir dedi shunchalik kofir edi bu agar bizga rost bo'lsang bizga tosh aytsan dedi ishonmaganligidan shu paytda rasulimiz alayhissalotu vassalam qo'llariga bir siqim tuproq bilan tosh aralash qumda olgan edi va ey kofirlar jamoasi sizlarni yuzinglar qoraysin deb o'sha tomonga sochib yubordi lekin rasululloh alayhi vasallam bir narsani o'zlari ham bilmas edilar keyinchalik alloh taolo qur'onda oyat tushirdiki ya'ni siz o'sha toshni otgan mahalingizda siz otmadingiz rasululloh alayhivasallam buni Alloh otdi dedi shunda sahobalar aytadilarki o'sha rasululloh bir siqim turpoqni sochib yuborganda butun qopirlarni og'iz burunlarigacha tosh to'lib ketgan ekan o'sha abu Jahlning gapiga javob bo'lgan alloh tomonidan hammasi hayron bo'lib qolgan qo'rquv tusha boshladi bu tomonda esa sahobalar matonat bilan turardilar shunda rasulimiz alayhissalotu vassalam sahobalarni oldilariga chiqdilar hammalarini yetalab yurib maydonni ko'rsatdilar mana bu joyda dedilar abu jahl o'ladi dedi mana bu joyda palonchi kofir o'ladi mana bu joyda palonchi o'ladi deb hamma joyni ko'rsatib chiqdilar allohni marhamati bilan haqiqatda o'sha joyda o'sha kofirlar qatl qilindi rasulimiz alayhissalotu vassalam sahobalarning namoz o'qiyotganlarida ham boshqa holatda ham nihoyatda safni tekis olishlikni iroda qilardilar safni notekis bo'lishligini qaytarardilar mana shu kunda ham rasulimiz chiqdilarda butun sahobalarni bir saf bo'lib turishlikka buyurdi rasulimiz alayhissalotu vassalam ba'zan qo'llariga cho'p olardilarda hatto namozda ham ba'zi birlari agar safni buzib chiqib qolsa cho'pni bir oz urib bo'lsa ham saflarini to'g'irlatardilar safingni to'g'irla deb mana shu kuni butun sahobalarni turgizib qo'yib jangga hozirlik ko'rayotgan mahalda ularga nasihat qilish maqsadida chiqqanlarida sahobalar notekisroq turdi rasulimiz qo'llariga cho'pni oldilarda qani safiylarda tekkizlanglarchi deb urmoqchi bo'lib oz to'g'irlamoqchi bo'lib shundoq cho'pni nima qiluvdi bir qimirlatuvdi o'sha yerda turgan savvot degan sahobani qorniga sanchilib ketib qoldi shunda sahoba qarab ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedi sizni olloh bizga payg'ambar qilib yuborgan sizni bizga alloh taolo to'g'ri yo'lni ko'rsatishligi uchun yuborgan qornimizga cho'p sanchishlik uchun emas dedi nega qornimga cho'p sanchiysiz dedi rasulimiz juda hijolatli holatda qoldilar ey savvot meni ataylab qilganim yo'q seni tekkizlamoqchi bo'lgan edim dedi shunda savod aytdiki ataylab qilasizmi qilmaysizmi hammani ko'z o'ngida mani qornimga sanchib oldingizku dedilar shunday ekan qasos olaman sizdan dedi rasulimiz aytdilar jang oldidan bu yerda tortishib turishlikka hojat yo'q edi mayli dedilar qo'llariga cho'pni berdida ke dedilar sanchib ol bo'lmasa intiqom qiyomatga qolmasin dedi sahobalar qaltirab ketdilar sahobalar titrab ketdilar ey savvot nima qilyapsan rasululloh sollallohu alayhi vasallamni muborak tanalariga cho'p sanchaysanmi dedilar savvot qo'liga cho'pni olib chiqdida sarvari koinot alayhissalotu vassalamni oldilariga keldi rasulimiz shundoq qorinlarini ochgan edi savvot cho'pga tushdida cho'pni tashlab rasulimizni qornini o'pib yig'lab qoldi yig'lab yuzlarini surkab shu holatda yig'lab mahkam quchoqlab o'pib turib oldilar rasulimiz ya savvat nima bo'ldi nimaga bunaqa qilyapsan devdilar ya rasululloh ko'ryapsizu qarshingizda nima bo'lyapti minglab minglab kofirlar kelyapti bilmayman nima bo'lishligini balkim bu jangdan man chiqamanmi chiqmaymanmi oxiriga ushlagan narsam sizni muborak tanangiz bo'lsin dedi oxirgi ko'rgan va hidlagan narsam sizni muborak hidingiz bo'lsin deb shu ishni qildim dedilar sahobalar ham yig'lab yubordilar rasulimiz bu sahobaning haqqiga duo qildilar shu holatda asta sekin kofirlar ham kelib qolgan edi abu jahl boshliq hammalari keldilarda muborazaga taklif qildi ya'ni birinchi bo'lib yakkama yakka olishuvga taklif qilindi kofirlar tomonidan utba va uning o'g'li shayba va valid degan kofirlar chiqdilar ular uchalasi chiqib uning inisi edi aka uka edilar ular uchta bir oilaning qarindoshlari chiqdilarda sarvari koinot tomonga qarab avvalo biz bilan kuch sinashadiganlari bo'lsa chiqsin dedilar shunda rasulimiz alayhissalotu vassalam sahobalar tomonidan uchta ansoriy o'rnidan turdilar bular ham aka uka edilar uchala ansoriy borganlarida u quraysh kofirlari o'tma boshliqlari aytdilarki sizlar kimsizlar biz ansoriylarmiz bizni ansoriylar bilan madinaliklar bilan oldi berdimiz yo'q bizga o'zimizga mos bo'lgan o'zimizniga qarshi chiqqan o'z qabilamizdagilar chiqsin dedi bu gapni eshitganlarida rasulimiz alayhissalotu vassalam o'zlari shundoq burildilarda yo ali dedilar o'rningizdan turing dedilar yo hamza amakisiga aytdilar amakim hamza turing dedilar ey ubayda turing o'rningizdan dedi hazrati ali bilan ubayda ikkalalari amakilarning o'g'illari bo'lardi hazrati ali abu tolibni ubayda esa katta amakilarining o'g'illari edi hamza esa amakilari edi mana bu joyda ham rasulimiz alayhissalotu vassalamning nihoyatda adolatli zot ekanligini ko'rib turibmizki azizlar muboraza og'ir jang yakkama yakka olishuvga bo'lsa ham o'zgalarni chiqarmasdan balki birinchi o'z yaqin qarindoshlarini chiqardilar va bularning haqqiga duo qilib chiqardi ular hazrati hamza roziyallohu anhu bilan hazrati ali shayba bilan valid bilan jang qildilarda pasta g'olib bo'ldilar lekin ubayda roziyallohu anhu bir oz yoshi o'tib qolgan edi bir oz qarib qolgan edilar ammo utba esa ancha baquvvat edi utba bilan ubayda uzoqroq jang qildida utba shu zahoti bir tashlanishlik bilan ubayda roziyallohu anhuning oyoqlarini kesib yubordi bir zumda ubayda roziyallohu anhuning oyoqlaridan iliklari oqib qoldi mana shu holatda hazrati hamza bilan hazrati ali yordamga keldilarda haligi kofirni qatl qilib ubayda roziyallohu anhuni rasulimiz oldilariga sudrab olib chiqdilar ubayda rasulimiz oldilariga chiqdilarda ko'zlarida yosh bilan rasulimizga termilib faqat bir gapni takrorlardi xolos yo rasululloh man shahid bo'lamanmi man shu yerda o'lsam ham shahid bo'laveramanmi degan tashvishli gapni aytardi xolos rasulimiz aytdilarki qasam ichib aytamanki sen eng shahidlarni ulug'i bo'lasan dedi bir oz o'tgandan keyin ozgina yo'l yurganlarida bu sahoba o'sha badrning birinchi shahidi bo'lib olamdan o'tdilar jang og'ir bo'ldi azizlar kofirlar bostirib kelganlarida sarvar koinot tomonidan butun sahobalar mardonavor hujumga o'tdilar sahobalar aytadilarki biz mana shu jangda qoyil qolgan narsamiz shuki biz hech narsa qilmasdan turib o'zidan o'zi kofirlar yiqilib tushardi dedilar ular farishtalarni jang qilayotganini bilmas edilar alloh tomonidan yuborilgan minglab farishtalar sahobalar tomonlarida turib jang qildilar kofirlar mag'lubga uchradi rasulimiz alayhissalotu vassalam jang tugagandan keyin abu jahlni izlab topishlikni buyurdi abu jahl esa o'sha jangda madinalik ikkita muoz deb atalingan kishi bilan jang qilib yarador bo'lib yotar edi sahobalar ichida jug'lari eng kichkina bo'lgan jussalari juda ham kichkina oyoqlari ingichka bo'lgan abdulloh ibn masud roziyallohu anhu turib abu jahlni izlab ketdilar borsalar o'liklar orasida abu jahl chalajon bo'lib yotar edi uning oldiga bordida uning boshidan dubulg'asini yecha boshladi buni ko'rgan abu jahl ey qo'ychopon dedilar ey qo'ychopon dedi chunki Abdullah ibn masud cho'pon edilar kambag'al edilar ana endi azizlar mana shu joyda shunday bir holat vujudga keldiki qurayshlarning eng zodagoni bo'lgan o'zini eng ulug'iman deb sanagan kishi bilan birgina qo'y cho'pon bo'lgan jussasi ham kichkinagina bo'lgan bir sahoba ro'para bo'lib turardi abu jahl Mas'ud ibn masudga qarab ki, sendan baquvvatrog'i yo'qmidi mana oldimga kelgani dedi shunda abdulloh ibn masudga yana termilib sen to'g'risini ayt g'alaba kim tomonda bo'ldi dedi shunda abdulloh ibn masud g'alaba la ilaha illalloh muhammad rasululloh deganlar tomonda bo'ldi dedi endi seni kuning bitta ey abu jahl sen tomon bo'lding dedi shunda abu jahl qarangki azizlar shu holatda yotib ham kibrga ketgan abu jahl abdulloh ibn masudga qarab ya abdulloh agar meni boshimni kesmoqchi bo'lsang bo'ynimni keskin kesgin muhammad oldida salobatlik tursin kallam dedi bu lekin uning salobati buning gaplari bo'g'izida qoldi shunday bir kolu da qo'lida abu jahl jon berdi Aleyhisselatü Vesselam'da vassalamni yetalab olib Resulümüz rasulimiz achinib abu jahlga qaradida har bir millatning firavunu bo'ladi bizning fir'avnimiz abu jahl edi dedilar va butun kofirlarni o'sha yerdagi quduqqa tashlashlikni buyurdi utbayu validu shaybayu hammasi o'sha quduqqa tashlandi qarangki azizlar badr og'ir bir holatda bo'ldi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam bilan ko'p sahobalar birga kelgan edilar ammo madinai munavvarada qolgan munofiqlar kofirlar bular hech qachon g'alaba qilmaydi deb o'ylab turardilar mana shu holatda rasulimiz o'zlarining mavlosi quli bo'lgan zayd roziyallohu anhuni madinaga odamlarga xabar qilishlik uchun yubordi zayd nihoyatda xursand bo'lib madinai munavvaraga takbirlar aytib kira boshladi musulmonlar g'alaba qilganligini abu jahl o'ldirilganligini xabarini aytib baralla baqirib kirdilar lekin madinaga kirganlarida birorta ham musulmon ko'rinmadi hayratlanib ketdi masjid nabaviy o'z o'rnida turardi birorta ham musulmon yo'q musulmonlarga nima bo'ldi ekan deb hayratlanib ketdi hatto o'zining o'g'li usoma ham chiqmagan edi hayron bo'lib zayid u yoqdan bu yoqqa otida yurdida bir ozdan keyin baqiya qabristoni tomonga qarab keta boshladi u mahalda esa baqiya qabristonida qolgan musulmonlar zaifu notavonlar hazrati usmon roziyallohu anhu boshchiligida rasulimizning qizlari ruqiya onamizning dafn qilardilar hamma jangga ketayotgan mahalda hazrati usmon roziyallohu anhu rasulimiz qoldirib ketuvdilar qizlari ruqiya kasal bo'lganligi uchun qizini oldida o'tirishlikni taklif qiluvdilar hazrati usmon roziyallohu anhu esa bundan hayratlanib o'zlari o'ylanib nega bunday qildikin deb ajablangan holatida qolgan edi hujralariga kirganda rasulimizning eng suyukli qizlaridan bo'lgan ruqiya qizlari betob bo'lib yotardi bu qizlar dunyoga kelibdiki zahmat chekadilar bular yoshlik chog'laridan otalari bilan tengma teng zahmat chekdilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam hijratga kelganlarida birga hijrat qildilar butun aziyatlarni tortdilar endigina rohatlanib turganlarida otalarining takliflari bilan dunyodagi eng hayoli kimsa hazrati usmonga turmushga chiqqan juda ham chiroyli hayot kechirardilar lekin endigina yigirma ikki yoshga kirgan ruqiya onamizni esa o'lim shabodasi terbatib turar edi ruqiya onamiz yotib qoldilar rasulimizdan xabar yo'q bular badrga ketgan bo'yicha bo'lgan jangdan ham bexabarlar hazrati usmon kuyovlari kirganda faqat bir savolni beradilar xolos otamdan rasulullohdan xabar bormi deb so'rardilar hazrati usmon roziyallohu anhu esa har safar kirganlarida hech qanday xabar kelmayotganligini birorta ham chopar kelmaganligi xabarini aytardilar ruqiy onamiz shu holatda bir necha kun yotib qoldilar hazrati usmon roziyallohu anhu hatto kirgani ham uyalib qoldilar ana shunda kunlarning oxirgi kunida badrni haqidagi xabarlar keldi abu sufyonning karvoni boshqa joydan o'tib ketgani sahobalar umuman karvonni ko'rmaganligi balki katta bir jangga yo'liqib qolganligi haqidagi xabarni ruqiya onamizga kirib aytdilar ruqiya onamizni esa endi oxirgi nafaslar ola boshlagan edi oldilarida eng yaqin opalari bo'lgan fotima singillariyu opalari ummi gulsum o'tirardilar bu ikkita mushtipar uning opalari bo'lgan ikki rasulimizning suyukli qizlari o'zining go'shasi bo'lgan ruqiyaning qo'llarini ushlab termilib o'tirardilar ruqiya onamizni esa ko'zlari eshikda nahotki endi oxirgi marta otalarini ko'rmasa bir bora bo'lsa ham otamning quchoqlab olsamidi bir bora bo'lsa ham rasulim alayhissalotu vassalamning muborak hitlarini hitlab olsamidi degan orzuda yotibdilar hazrati usmon roziyallohu anhu ham chidolmasdan chiqib ketdilar shu holatlarida ruqiya onamiz asta sekin jon berayotgan edilar eng oxirgi aytgan so'zlari men sizni yaxshi ko'raman hazrati usmon roziyallohu anhu ham chidolmasdan chiqib ketdilar shu holatlarida ruqiya onamiz asta sekin jon berayotgan edilar eng oxirgi aytgan so'zlari men sizni yaxshi ko'raman yo rasululloh ey otajonim naqadar sizni ko'rgim kelganini bilganingizda edi la ilaha illalloh mening otam rasululloh deb jon berdilar shu holatda hazrati usmon roziyallohu anhu ham nihoyat darajada ezilib ketdilar shuncha qiyinchilik ko'rgan oxirida o'z otasini qo'lida jon berishlikka haqli bo'lib turgan qizni bu holatda o'lim topishligini hazrati usmon tasavvur ham qila olmagan edi bu holatni eshitgan zayd endi qabristondan chiqib ketayotgan odamlarni mahsun holatida ko'rib qoldi nima bo'ldi deganlarida ushbu xabar aytilganda zaydning ham beixtiyor ko'zlariga yosh keldi bu xabarni rasulimiz alayhissalotu vasallamga aytishlik qanchalik og'ir ekanligi qiyin edi sarvar koinot xursandchiliklar ila g'alaba ila madina munavvaraga qaytib keldilar madinaga kirganlarida madina ahlidagi musulmonlarning mahsun holatlarida qizlari fotima bilan Ummu gulsum onalarimizni ko'zlarida yosh hazrati usmonning qaddilari bukilgan ranglari sarg'ayib qolgan holatda ko'rdilar ne ko'z bilan ko'rsinki qizlari ruqiyadan xabar yo'q kasalligini bilardilar mana bu holatda rasulimiz ham bir oz ko'zlariga yosh oldilar qizlarni haqqiga duo qildilar bu yerda ikkinchi masala o'sha kofirlar tomonidan olingan asrlar edi mana bu asrlarda nima qilish kerak ekan endi degan masala ko'tarildi kimlardir uning quli qilamiz dedi kimlardir boshqa dedi lekin doimo yaxshi nasihat va maslahat beruvchi do'stlari abu bakr siddiq ularni fidya evaziga o'zlarining qarindoshlarini pul evaziga ozod qilish kerak dedilar chunki musulmonlar nihoyatda mablag'ga muhtoj edilar rasulimiz alayhissalotu vassalam bundan tashqari yana chiroyli tadbir qo'lladilar aytdilarki bular ilmli bo'lsalar o'ntadan musulmonga ilm ta'lim berib qo'ygan qullarni asrlarni ozod qilamiz dedi islom ilm ustiga qurilingan edi asrlardan ilmliklari o'ntadan sahobalarga ta'lim berib ozod bo'ldi ba'zi birlariga esa fidya keldi fidya kelar ekan yana bir mudhish voqea bo'ldi azizlar har bir har bir asrning orqasidan kofirlar tomonidan fidyalar kelib palonchini evaziga mana bu fidyani olib ozod qilinsin degan xabar bilan asta sekin bittalab ozod qilinardi shunda bir fidya kelib qoldi fidyani berar ekan yo rasululloh bu fidya abul osning fidyasi ekan dedi shu payt rasulimiz judayam g'alati bo'lib ketdilar chunki abul os rasulimizning kuyovlari edi madina makkada qolib ketgan zaynab qizlarning eri edi zaynab qizlari iymonga kelgan ediyu lekin eri abul as iymonga kelmagan edi bu hatto shu darajada beodoblik qilib sarvari koinot bilan jang qilgani ham kelgan edi qizlari esa makkada qolib ketdi lekin hamma fidya qilib ozod qilayotgani singari u fidyalar ichida boshqalar singari o'zini erini ozod qilishlikka ham qizlari fidya yuborgan edi rasulimiz ochib qarasalar hadicha onamiz o'z qiziga sovg'a qilgan bo'yinlariga taqalgan taqinchoqni ham qo'shib qo'ygan edi beixtiyor taqinchoqni olar ekan sarvari koinat yig'lab yubordilar sahobalar nega yig'layapsiz deganlarida ushbu hadiyani hadicha qizlari zaynab qizimga qiluvdilar ruxsat bersanglar abul osti fidyasini qaytib bersam maylimi dedilar sahobalar bosh ustiga ya rasululloh ko'nglingiz nimani ko'tarsa shuni qiling dedilar va abul osni chaqirib seni fidyangni qaytib beraman va seni ozod qilaman ammo evaziga bir narsani talab qilaman qizim zaynabni chiqarib yuborasan ozod qilasan dedi undan hatto taloqni ham talab qilmadi chunki u iymonda bo'lmas ekan ularni orasida nikoh ham qolmagan edi abul os va'da qildi va o'zining bir birodarini qo'yib o'rniga agar kelmasa buni o'ldirishligini badal qilib qaytib ketdi rasulimiz alayhissalotu vassalam qullari zaydni yuborib yajud degan joyga o'sha yarim tunda zaynabni olib kelib berishligini va zaynab qizlarini olib kelishligini so'radi bir necha yil oradan o'tgan necha yildan beri qizlarini ko'rmagan nihoyatda sog'ingan edi bu yoqda ruhiy qizlari olamdan o'tdi bu qizini ko'rgisi kelib ko'zlaridan yosh oqib turardi farzandlarda shunday dog'ini ko'rgan edi bu zoti barakot abul os borgandan keyin zaynab onamizni oldilariga kirdilarda otangizga muhammad alayhissalomga va'da qildim sizni qo'yib yuborishlikka dedi u o'zining ukasi kinonaga zaynab onamizni rasulimiz aytilgan belgilangan joyga olib borib qo'yishligini topshirdi shu kunda zaynab onamiz homilador edilar o'zlari bir necha yildan beri otasidan uzoqda opar jigarlaridan uzoqda turib o'rganlardan ko'zlari ham qizarib ketgan ranglari bukilib sarg'ayib qaddilari bukilgan edi xursandchiliklardan o'zlariga sig'may qoldi nihoyatda xotimi nabiy bo'lgan otajonisini ko'rishligi mazza qilib quchoqlashligi o'pishlarini hidlarini singillarini sog'inganligini eslab yig'ladilar bir pasda narsalarni ham tayyorladida tayyorlab qo'ygan gajavaga o'tirib tuyada jila boshladi abul osning ukasi ya'ni zaynab onamizni qayin og'asi bo'lgan kinona yetalab ketayotgandi shu payt habbor degan bir kopir kelib qoldi u o'zi bilan bir bezori yaramasni ham olib kelib qo'lidagi qilichi bilan bu rasulullohni muhammadning qizini qayerga olib ketyapsan deganicha minib turgan tuyaga sanchib yubordi tuya esa irg'ishlab ketdi bechora zaifa zaynab onamiz rasulullohdek zotning qizlari bo'lganligi tufayli shuncha aziyat tortgani yetmasdan homilador holatida tuya ustidan boshlari bilan toshga yiqilib tushdilar yig'lab yubordilar ustilari tuproq bo'lib ketdi dod deb yig'ladilar otalarimiz shunday ko'rgilari kelgan ediki agar shu holatda qarshilarida otasi bo'lsa balkim bunday holat bo'lmas edi shu holatda zaynab onamiz dod deb yig'lab qoldilar unga tashlanganda kinona himoya qilar ekan agar zaynabni bir tola sochi tushadigan bo'lsa ham sanlarni o'ldiraman dedi chunki omonat narsamiz kerak qaytib uylariga olib bordilar qaytib chiqarmaysan agar buni olib chiqadirgan bo'lsang nima qilsak qilamiz degan gaplarni kopirlari dag'dag'a qildi shu holatda zaynab onamiz endigina xursand bo'lib chiqib ketgan bu uyga qaytib kelmayman degan niyatda chiqib ketgan onamiz rasulimizning suyukli qizlari zaynab onamiz yig'lagan holatida yana uylariga qaytib keldilar ko'ngillariga hech narsa sig'may turdilar bir necha kun o'tgandan keyin yarim tunda eshiklari taqilladi va rasulimiz alayhissalotu vassalam chaqirayotganligini aytdilar ular tezlik bilan belgilangan joyga olib borib zaynab onamizni tuyaga o'tkazdilarda zaydning qo'llariga topshirdi zayd esa epchillik bilan sarvari koinot tomonga intildilar va bir necha kun deganda madinai munavvaraga kirib keldilar kirganlarida madinai munavvarada rasulimiz alayhissalotu vassalam bilan fotima va Ummu gulsum opalarini ko'rdilar ularning orasida ruqiya yo'qligini ham bildilarda yig'lab yubordilar va rasulimizni otajonim deb bo'yinlariga osilar ekan bir necha yildan beri tashnalik bo'layotgan holatni butun sahobalar kuzatib turdi sarvari koinotdagi zot biror marta ham rohat ko'rmagan ushbu qizlarni juda ham sog'inganliklaridan yashirmasdan yig'ladilar qizlarni bag'rlariga bosar ekan allohga hamdu sanolar aytib duo qildilar mana shu holatda sarvari koinot hayot kechirdilar azizlar rasulimiz alayhissalotu vassalom farzandlarini hamisha judolikda ko'rardilar mana bu badr holatidan keyin rasulimiz alayhissalotu vassalom juda ham qiyinchiliklarga uchradi ya'ni bu qiyinchiliklar shundan iborat ediki badrning orqasidan bo'lgan javoblar mana bu uhud jangini bo'lishligi va bundagi ko'pgina qiyinchiliklar shuning orqasidan keldi biz bu gaplarni gapirishligimizdan maqsad azizlar ertaga qarshimizda ramazon oyi kelayotganligi ayni mana shu ramazon oyida shu voqea bo'lishlik bilan birga farzand ne'matini bizlar qadrlashligimiz kerakligi haqida to'xtalib o'tmoqchimiz rasulimiz alayhissalotu vassalom ruhiya qizlarini ham shu holatda ajralgan edilar keyinchalik umi gulsum va boshqa qizlarni ham o'zlari qabrga qo'ygan edilar eng oxirida faqatgina fotima onamiz o'zlari qoldilar butun farzandlardan ayrilingan o'zining ayollaridan ham ayrilgan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom shuncha mashaqqatlar evaziga islomning musaffo holatda ushlab kelgan edilar sahoba ikromlar ulug' ashoblar dini diyonatni mustahkam qilishlarini asosiy maqsadlari ham olloh bergan iymon va islom ne'matiga shukur keltirmoqlik edi qarangki azizlar bizlarni alloh taolo tinchlik ne'mati bilan ne'matlantirdi iymon islom ne'matini berdi bizlar buni qanday darajada shukur keltiryapmiz sahobalarning hayotlariga nazar tashlasak azizlar hatto o'zi oisha onamizning hayotlariga qaraydigan bo'lsak ham azizlar oisha onamiz sarvari koinot olamdan o'tganlarida uylarining tokchalarini qidira boshladi va birgina toshchada bir necha so keladigan bir necha ozginagina keladigan arpa yoyilib turganini ko'rdi va mana shu arpadan ozgina olib o'shani tegirmonda qo'l tegirmonda aylantirib un qilib o'zlari yeb yurdilar oysha onamiz aytadilarki uyimizda rasulullohdan boshqa biror meros qolmagan edi deydilar mana shu arpani yeb yurdimda lekin bir narsaga ajablandim deydilar oysha onamiz arpa tugamas edi holbuki ozginagina edi lekin tugamas edi shunda hayratlanib o'zi qancha arpa bor ekan deb buni tortib ko'rdim tortganimdan keyin arpa endi tugay boshladi agar men o'shanda tortmasdan allohga tavakkal qilganimda birinchi yilgacha hozirga qadar tugamasdan turgan bo'lardi ekan dedilar alloh taolo o'zi rizqlantirib turgan edi buni tortib qanchaga yetarkin deb tavakkaldan chiqib qolganligi uchun ham u birpasda bir necha kunlikcha tugab qolgan edi rasulimiz alayhissalotu vasallamning xonadoni mana shunday holatda hayot kechirgan edilar qizlari ham o'zlari ham ba'zi sahoba ikromlar esa sarvari koinot vaqtlarida ham bu zotdan keyin ham hayotlarida qorinlari to'yib ovqatlanmagan biror marta o'zlarining xonadonlarida ikki mahala ovqat qilmasdan o'tganlari bor edi so'zimizni boshida allohni bergan bu ne'matlariga shukur qilishligimiz lozim ekanligini aytib o'tdik azizlar bu suhbatlarni shunchaki eshitib qo'yish kerak emas azizlar u narsani shunchaki qabul qilib qo'yish kerak emas biz buni bir ta'sirlantirib qo'yaylik degan maqsadda ham gapirmayapmiz ba'zan bunday rasulimizni qiyinchiliklari hayotlari haqida gapirganimizda zarracha ham ta'sirlanmasdan o'tiruvchilarni ham bilamiz rasulimizning qiyinchiliklari kelganda gapirilganda umuman e'tibor qilmayotganlarni ham bilamiz lekin azizlar bizni asosiy maqsadimiz sarvari koinotdan omonat qilib berilingan bu dinimiz biz hech qanday qiyinchiliksiz qabul qilgan ekanmiz biror bir mashaqqatsiz musulmon bo'lib dunyoga kelgan ekanmiz mana shunga muvofiq hayot kechirishlikni alloh bizga nasib qilsin bugun farzandi uchun shukrona qilinayotgan bu ehsonda har bir farzandi borlar rasulimiz bir necha yillab qizlaridan hijronda yurganligi va mana shu hijronda yurib yana qizlaridan ayrilganliklarini eslaylikda farzand bergan allohga shukur qilib o'sha farzandimizni allohdan ideal tarbiya qilaylik allohga duo qilaylik azizlar hammalarimiz qo'limizni ochib islom iymon ne'matiga shukur keltiraylik yo robbiy hammalarimizni bu ulkan ne'mat bilan ne'matlantirding rasulimiz alayhissalotu vassalamning ummatlari qilding shunga muvofiq hayot bergin yo robbiy mana shu xonadonda ehsonga sababchi bo'lgan farzandga uzoq umr bergin yo robbiy kelgusida dinu diyonatni mustahkam qilgin bugungi qilingan pandu nasihat maizaga bu tarix bu azizlar bu sahih tarix ulamolar yozib ketdilarki kelgusi ummat shundan xabardor bo'lsin deb bizlar rasulimiz alayhissalotu vassalamning har bir hayotidan xabardor bo'lishligimiz kerak ekan buni biz o'rgandik yo rabbiy bu unga biz shukur keltirdik mana shunga muvofiq hayot kechirishlikni endi sandan so'raymiz mana bu duoga qo'l ko'tarib turgan aziz jamoatimiz jannatda rasulimiz alayhissalotu vassalamning o'zlaridan bu haqida suhbat eshitishligimizga nasib qilgin واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين برحمتك يا ارحم الراحمين الله اكبر shukrona shunday bir holatda shariatga muvofiq bo'lishligini qur'on tilovatlar bo'lib amr ma'ruf nahiy munkar bo'lishligini ham iroda qilgan ekanlar mana bir qancha atrofdan qor akalar ustozlar kelib turibdilar ustoz mukarramlardan bo'lgan bu hoji dadamiz qor akamiz bizlarga iltifot qildilar suhbat qilmoqlikni zero biz u kishidan nasihatlanishlik niyatida o'tirgan edik lekin o'sha majlisda amiri bo'lib turgan odamga bo'ysunishlik ham odob yuzasi bo'lganligi uchun bizlar qabul qilishga majbur bo'ldik lekin aslida biz somiy bo'lishligimiz yaxshi nasihatlarni olishligimiz lozim edi ana bu odobga bo'ysungan holatinda biz ozgina bo'lsada suhbat qilishlikka musharraf bo'lib turibmiz bu suhbat orasidagi har bir kamchilik nuqsonlar bizning noqis aqlimizdan har bir haqiqati esa shariatdan deb qabul qilasizlar azizlar alloh haq subhanahu va taoloning ne'matlari juda ham ko'p bo'lib qur'oni karimda bu ne'matlarni hech qachon sanog'iga yeta olmasligimizni bayon qiladi bizlar ne'matlarni sanashlik emas balki bunga faqat shukur qilib hayot kechirmoqligimiz lozim har bir ne'matni shukri uchun esa alloh bunga ziyodalikni bizga marhamat qilib o'zi va'da qiladi agar sizlar meni ne'matimga shukur keltirsalaringiz sizlarga yana ham o'sha ne'matlardan ziyoda qilib beraman degan oyati karima bizlarga o'sha ne'matga shukur vojibligini ko'rsatadi ushbu oyati karima ya'ni oyatini tafsiru ruhul bayon degan tafsirda o'sha oyatni taxtiga bir ajib qissa keltiribdilar ya'ni ne'matga shukur qilishlik bobidagi bu qissada ushbu xabarni muallif rahmatullohi alayhi shunday deydilar bizdan avvalgi o'tgan bir payg'ambar davrlarida alloh tomonidan vahiy kelib o'sha davrda yashab turgan bir oilani imtihon qilishligini bayoni berildi deydi kitobda payg'ambar alayhissalom o'sha davrda yashi yangi tashkil bo'lgan bir oilaning qoshiga keldida alloh taolo menga xabar qildi siz yangi tashkil bo'lgan oila eri xotinni hayotiylarni olloh ikki qismga bo'libdi dedi bir qisminglar saodat xursandchilik kenglik bo'ladi ikkinchisi esa shaqovat mashaqqat qiyinchilik bo'ladi endi mana shu ikki qismdan qaysi birini avval olishlikni ixtiyori sizlarga berildi qaysinisini avval olasizlar avval saodat davrini olib xursandchilik bilan hayot kechirasizlarmi yoki baxtsizlik davrini olib mashaqqat bo'lib ana bundan keyin saodatga o'tasizlarmi qaysinisini olasizlar olloh buni sizlarga o'zi iltifot qildi dedi eri xotin uzoq tortishdilar eri aytdiki hozir quvvatimiz borligida qiyinchilikni olaylik baxtsizlikni olaylik ana shuni eson o'tkazib olib qarigan chog'da rohatda yashaymiz dedi lekin ayollari avval baxtlik davrini olishlikni ixtiyor qildi uzoq ulardan tortishuvlardan keyin qat'iy mana shu qarorga keldilar va payg'ambar alayhissalomga chiqib shunday dedilar biz saodat davrini ixtiyor qildik biz avval o'sha eng kenglik chiroyli baxtlik davrini olaylik dedilar allohning amri bilan ularning hayoti endi saodati boshlandi agar endi ular 50 yil birga umr ko'rsalar shuning 25 yili juda chiroyli baxtli o'tadi 25 yili esa mashaqqat qiyinchilikda o'tadi buni o'zlari ixtiyor qildilar saodat davri boshlandi Uylarda kengchilik bo'ldi sog'liklari joyida bo'ldi ular shu holatda turganlarida ayollari eri oldiga keladi eriga qarab biz ertagagina yaqindagina mana shu baxtli kundan ayrilib qolamiz ertagagina bizni sog'ligimiz yo'qolib qoladi ertaga bizni tinchligimiz yo'qolishligi aniq bo'ldiku axir olloh belgiladiku shuning uchun keling shu baxtli davrimizni ibodat bilan o'tkazib olaylik dedi ayol chiroyli kechalari tinchlik mahalda ibodatlarimizni qilib olaylik qo'limizda dunyoyimiz bor ertaga bu dunyodan ayrilamiz shunday ekan olloh yo'lida infoq ehsonlarni qilib olaylik nimaiki qo'limizdan yaxshilik kelsa qilaylikki ertaga boshimizga musibat tushganda ajalmasga shularni boshqalardan bizga olloh qaytarsa dedi ular hayotini shunday o'tkazdilar bu saodat davrini faqatgina shukur bilan o'tkazdilar kechalari qoim ibodat kunduzlari soim bo'ldilar ular rosa ham ollohning yo'lida infoqlarni ham joyida qildilar mana shu holatda hayot kechirib belgilangan muddati ham nihoyasiga yetib qoldi bir necha yillar o'tdi endi ularni qarshisida qiyinchilik mashaqqat davri turar edi lekin o'sha vaqt kelsa ham ularni baxtsizlik kutmadi endi ular sog'ligidan ham ayrilishi xonadonidan tinchlik ketishi baxtsizlik holati bo'lishi kerak edi lekin bu narsa bo'lmay yana davom etaverdi hatto taajjublandi eri xotin nega bunday bo'lyaptikin deb o'ylanib qoldilar va shu zamon o'sha davrning payg'ambari bo'lib turgan nabiyulloh keldilar va bularga qarab shunday dedi sizlarga alloh taolo ne'matlarini bisyor qildi hayotingizni saodatli davr qilib berdi sizlar shunga shukrona ila hayot kechirganingiz uchun keyingi baxtsiz davringizni ham alloh mana shu baxtli davrga almashtirdi umrlaringiz oxirigacha endi shunday ziyodalikda yashashliklarini alloh xabar qiladi dedi ushbu qissani ushbu voqeani tafsiri ruhul bayon sohibi ushbu oyatni taxtida keltiribdilar mana bu narsa azizlar bizni har birimizda bo'ladigan narsa hammamizni o'zimiz bilmagan holda hayotimiz o'zi bir necha qismdan iborat ba'zan baxtli bo'lib qolamiz ba'zan qiyinchilikka uchraymiz ba'zan qiyinchilikka uchraymiz asosiy maqsad esa o'sha berilingan ne'matga shukur qilib yashamoqlik mana shunday shukur qilishlik mobaynida alloh taolo bizga yanada ziyodalikni ato qiladi mana bu farzand ne'mati esa shukurni vojib qiladigan eng katta ne'matlardan bittasi chunki hech kim o'zini ixtiyori bilan farzand topa olmaydi hech kim o'z ixtiyori bilan bolani dunyoga keltira olmaydi balki bu allohning xoliqlik sifati ila bandalarga hibba qilib beriladigan narsadir mana shu ne'matni shukrini qilib borishlik mana hozirgi aqiqa duolardan keyin yana o'sha farzandni bergan allohga shukur qilib o'sha olloh taniydigan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam aytdilarki haqqul valadi alal validi thalatha أن يحسن اسمه إذا ولد أن يعلمه الكتاب إذا عقل وأن يزوجه إذا أدرك dedilar farzandni otada uchta haqqi bor dedilar birinchisi tug'ilganda unga chiroyli ism qo'ymoqlik ikkinchisi aqli yetishligi boshlagani bilan kitobdan ya'ni qur'ondan ta'lim bermoqlik balog'atga yetganda qiz bo'lsa turmushga chiqishlikka targ'ib qilib turmushga chiqarish o'g'il bo'lsa uni tezlik bilan uylashlikka targ'ib qilib uylamoqlik mana bu farzandni otadagi uchta haqlardan biri dedi keling azizlar mana shu narsaga yaxshiroq bir to'xtalib o'taylik farzand tug'ilganda unga chiroyli ism qo'ymoqlik deyapti payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom mana shu xususida bir nechta hadislarni aytdilar musulmon odamni bolasini ham ismlari chiroyli bo'lishliklari haqida ko'p bashoratlarni berdilar hatto sahoba ikromlar yangi iymonga kirganlarida ismlari shariatga muxolif bo'lsa shariatga to'g'ri kelmasa darhol ismlarini ham almashtirardilar agar abdul kaba bo'lsa bu ism noto'g'ri ekanligini tushuntirib uning ismini abdullohga almashtirar edilar ba'zi birlariga chiroyli ismlarni qo'yardilar va shundan kelib chiqib sahobalar ham ism qo'yishlikda mana shu narsaga katta e'tibor qilardilar hatto payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom ismlarning eng chiroylisi eng yaxshisi ollohning qulchiligini bayon qiladigan ismlardir dedi masalan abdulloh abdurahmon dedilar rahmon va allohni bandasiligini ko'rsatadigan ismlar eng chiroyli ism dedi lekin mana shu narsaga bizlarda e'tibor qilishlikni o'zida ham bir oz oqsoqlik bo'lib qolishligi mumkin bo'larkan bola tug'ilganda bolamizga ism qo'yishlikdan oldin yaxshi bir ahli ilmga murojaat qilish kerak ahli ilmni oldiga kelib bir domla dadalarni oldilariga kelib man o'g'il ko'rdim nabira ko'rdim ismini qandoq ekan deb so'ramoqlik lozim va albatta <clears throat> ahli ilmlar chiroyli ismlarni tavsiya qiladi agar mabodo ota ona o'zi biror ism qo'ymoqchi bo'lsalar ham ahli ilmga murojaat qilish kerak chunki diniy ism deb o'ylab qo'yayotgan ismini o'zida xatolikka yo'l qo'yish mumkin masalan o'sha olloh bilan abdini izofa qilib bog'lashlik borasida ollohning yo'q bo'lgan ismga biror qo'shimcha bilan abdi qo'shib qo'yishlik mumkin masalan abdul kabaga o'xshab kabaning bandasi bo'lmaydi yoki boshqa boshqa ismlar borki biz bu xato ismlarda aytgani hayo qilamiz mabodo shunday ism birodarlar bo'lib qolsa xafa bo'lib qolmasinlar deb balki o'zlarini har kim ismlardan shubha qilsa ahli ilmlarga murojaat qilib to'g'rilash kerak farzand tug'ilganda ham unga chiroyli ism qo'yib uni haqqiga yaxshi duolarni qilib chiroyli niyatlarda qilish kerak farzandni ismini qo'yishlikda siyosiylashtirib mumkin emas farzandni ismini qo'yishlikda hissiyotga berilib o'zining ta'siriga berilib ketishlik ham mumkin emas bu narsalarni bizlar boshimizdan o'tkazdik bir paytlar ismni ham siyosiylashtirilib o'sha qo'yayotgan o'g'lini ismi bilan uning martabasi baland bo'ladi degan maqsadda nemis degan ismlar qo'yila boshladi holbuki bu degani marks lenin engels stalinni so'zini qisqartmasi edi dinni dahriysi bo'lgan din dushmani bo'lgan odamlarni musulmon odamlar o'z o'g'illariga qo'yishlik odati yo'q bo'lmadi yoki bo'lmasa o'sha davrda inqilobga taalluqli bo'lgan ismlarni qo'yishlik ham odat bo'ldi hozirgi kunga kelib esa yana ism qo'yishlikda endi siyosiy berilmasada odamlar o'zlarini hissiyotlariga berilib ketib eng yaxshi ko'rgan yangi chiqqan artistni ismini yoki butun dunyoda mashhur bo'lib qolgan birorta bir artist yoki bir futbolchini ismini ham qo'yiladi agar islomiy ism bo'lsa maylikiya lekin qo'yilayotgan ismda asli maqsad o'zi shariatga muvofiq bo'lishligi edi mana bu farzandi bizdagi haqlari bo'larkan erta qiyomatda farzandimiz ushbu ismi bilan chaqirilganda uyalib qolmasligi kelgusida balkim o'sha farzandimiz butun dunyoga mashhur olim bo'lib ketib butun dunyoga mashhur qori bo'lib ketsayu o'z ismidan hijolat bo'ladigan holatga olib kelib qo'ymasligimiz uchun albatta farzand tug'ilganda ismiga e'tibor qilishimiz kerak farzandni ism qo'yishlikdan oldin katta ustozlarni oldiga olib kelsalar ustozlarimiz u bolaga farzandlarga ism qo'yadilar ozan iqomat aytib tahlik degan sunnatni ham qilib beradilar-ki, bu sunnat ham joriy bo'lib qoladi mana shu narsaga e'tibor bermoqlik hammamizni asosiy vazifamiz chunki erta qiyomatda ota ona mana shunga mas'ul bo'lib qolishligi mumkin ana bundan keyingi haqlardan bittasi dedilarki bola balog'atga yetib aqli rivojlana boshladimi bolaga kitobdan ta'lim bermoqlik allohni kalomidan o'rgatmoqlik farzandlarimizga qur'oniy ilmni berib borishligimiz Allohni tanitib borishligimiz har birimizni burchimiz bo'ladi chunki farzandimizga agar biz o'sha taqvoni o'rgatmas ekanmiz u holatda qiyinlikka uchraydi chunki hazrati umar roziyallohu anhudan taqvo o'zi nima deb so'raganlarida aytdilarki taqvo deb agar bir inson katta bir kenglikka kiradigan bo'lsa o'sha kenglikka kirganda bir yalanglik yashil maydonga kirib o'sha joyda bir qancha ko'kat maysalar orasida tikanlarni ham o'sib yotganini ko'rsa o'sha tikonni ezlamasdan ehtiyotlab tikondan oxlab oxlab o'tib ketishlikda arablarda taqvo deydi dedilar hazrati umar hazrati umar roziyallohu anhu o'tib bu misollariga bir e'tibor qiling azizlar keng bir maydonda yalang oyoq ketayotgan odam oyog'iga tikan kirmasligini ehtiyotlab tikoni yo'q joyini bosib yurishlikni taqvo deydi dedilar bizlar ham farzandlarimizni ertaga oyoqlariga tikan kirmasligi uchun ya'ni bular shariatni man qilgan narsani bosib qo'ymasliklari uchun mana shunga muvofiq tarbiya qilib borishligimiz kerak tarbiyamizning eng asosiy o'chog'i asosiy mastarimiz esa albatta allohni kitobi va rasulimiz alayhissalotu vassalamning ko'rsatmalaridir mana shu narsaga qattiq amal qilgan kimsagina ertaga farzandini chiroyli komil inson bo'lishiga umid bog'laydi va albatta uchinchisi endi farzandini aytdilarki balog'atga yetganda tezlik bilan uni uylashlikka qiz bo'lsa chiqarmoqlikka harakat qilishlik kerak qiz bolani ko'p ushlab turib bo'lmasligi haqida boshqa hadislarda ham bayonotlar keladi qiz bolani ayniqsa tezroq turmushga chiqarishlik u bir omonat ekanligini his qilishlik ertaga bu omonatni egasiga topshirmaslik uchun gunohkor bo'lib qolmaslik uchun omonatni ehtiyotlab tezlik bilan o'zini egasiga berib olishlik mana bu otaning asosiy burchidan biri bo'ladi boshqa bir narsalarni dunyoviy vajlarni bahona qilib ushlab turib bo'lmaydi balki tezlik ila yaxshi bir muslim ayol erkak chiqsa yoki muslima ayol chiqsa ularni tezlik bilan nikohlarni qilishlik har birimiz burchimiz bo'ladi mana shu uchala haqlarga yaxshiroq e'tibor qiladigan bo'lsak boshqa haqlar hammasi shu holatda chiqadi lekin farzandlarimizni tarbiya bobida asosiy vositalarni esdan chiqarib qo'yadigan bo'lsak ertaga farzandimizni ancha qiyinchiligini ko'rib qolamiz ekan chunki butun jamiyatda ota onani hurmat qiladigan farzandni orzu qilishligimiz uchun o'zi yashab turgan jamiyatiga manfaatli inson bo'lishligi uchun u bandani o'sha bolani shunga muvofiq tarbiya qilish kerak hozirgi kunda farzand tarbiyasini nima qilsam ekan qandoq qilsam farzandim odobli bo'lar ekan deb har xil yo'lni izlab yurgan birodarlarimiz bor mana bu yo'lni qilsam farzandim tarbiyali bo'larmikin deydiganlar bor Avropa mamlakatlari esa farzandimni tarbiyali bo'lishligini iroda qilaman degan niyatda bolasi tug'ilishligi bilanoq bir ruhshunosni oldiga olib boradilar yaxshi bir ruhshunosni tanlaydilar ya'ni bir psixolog yollaydilar psixolog esa bolani go'yoki tarbiya qilib boradi lekin natija yo'q natija yana u bola otani hurmat qilmaydigan bo'lyapti yana qariyalar uyida ota onalari ko'payyapti bizlar nima qilishimiz kerak biz qaysi holatga murojaat qilishimiz kerak sahoba ikromlar sarvari koinotni oldilariga kelib bolamizni qandoq tarbiya qilaylik ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam deb so'raganlarida rasulimiz qisqagina va juda ham hikmatli so'zni aytdilar shunday dedilar robbu avladakum bihubbi thalathatin bihubbillahi va hubbi kitabillahi va hubbi rasulillahi sallallohu alayhi vasallam dedilar alloh sizlarga farzand ato qilsa uch muhabbat bilan tarbiya qiling allohga muhabbat Allohning kitobiga muhabbat Allohning rasuli sallallohu alayhi vasallamga muhabbat bilan tarbiya qiling shunda bolangiz to'g'ri tarbiyalangan bo'ladi dedi bu haqiqatdir agar balani Allohga muhabbatini ziyoda qilib qo'ysak ertaga bolam biror yomon ish qiladi degan xavf bizdan ketadi chunki balamizni Allohga muhabbati ziyoda Balamiz har qanday joyda Alloh ko'rib turibdi degan aqidada mustahkam turar ekan har qanday uzoq safarga chiqarganimizda ham o'g'lini Allohni taniydigan, Allohga mahbub bo'lgan bandadan, Allohni yaxshi ko'rguvchilardan, shuning uchun meni o'g'limdan ko'nglim to'q degan bir ravshanlik turadi. Agar o'g'limiz kitobga hurmati baland bo'ladigan bo'lsa, kitobni Qur'onni yaxshi ko'rgan bola bo'lsa, albatta yana ham taskinligimiz ortadi. Chunki endi bolamizning eng katta yo'l boshlovchisi Qur'oni bor. Qur'on tilovatida yurgan bolada hech qachon gunoh ishni qilib qo'yishlik bo'lmaydi. qur'on tilovatida turgan bolamizni biror yomon ish qilib qo'yishligidan qur'onni o'zi to'sib turadi albatta qur'oni hamroh bo'lib turgan odam doim qur'on o'qib turgan farzandimizga har xil ins jins va boshqa narsalarni yomonligidan ham to'sib turguvchi yaxshi bir quroli bo'ladi ana bundan keyin endi rasulimiz alayhissalotu vassalamga muhabbatini ziyoda bo'lganligi tufayli har bir xatti harakatida sarvari koinotda aytganini qiladigan farzand bo'ladi agar shu uchala muhabbat bo'lsa demak farzandimiz o'z o'zidan ota onaga muhabbati kuchayadi chunki o'sha muhabbat qilgan uchala asosiy muhabbat rishtasi ota ona muhabbatiga bog'laydi o'g'limiz qur'onga muhabbat allohga muhabbatlik alloh taolo qur'oni karimga menga ibodat qiling degandan keyin orqasidanoq ota onaga yaxshilik qiling degan so'zni olib keladi allohga muhabbat qilgan bolamiz endi tabiiyki ota onani hurmat qiladi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam ota onani hurmatlash haqida bir qancha hadis aytdilar rasulimizni yaxshi ko'rgan odam hadisiga amal qilib ota onani yanada hurmatli qiladi va shu bilan birga ota ona hurmatidan jamiyat hurmatiga o'tadi xalqni hurmat qiladigan yaxshi ko'radigan bandaga aylanadi shuning uchun ham azizlar mana shu uchala muhabbatni qattiq bolamizni qalbiga joylab qo'ysak inshaalloh ko'nglimiz tinch osoyishta umr guzorlik qilamiz degan umiddamiz bugungi aqiqaga sababchi bo'layotgan shohrul mirzo mana bu jahon farzandlarini ham uchala uch muhabbat bilan chiroyli tarbiyalanishligini umid qilib bolani haqqiga duo qilamiz qor dadam duo qilib beradilar barakalloh azizlar alloh haq subhanahu va taolo